bluai spacioi bonfaras faras alla sano. Ni iam publicigis citie in la Esperanta Retradio articolon pri la saniga efico de promenado en verdai arboricei locoi por la homo. Hodio ne aludas alla bonfaro de la til nomatae bluae spacioi. Psicologio de la medio estas relative nova campo en psicologio quiu consideras la homan conduton en relato cum la medio. Gi comencigis en la dua duono de la du deca per observado de la homo en lia fisica cae socia circa oajoi. Temas pri la gravezzo de perceptoi, sintenoi, pritaxoi cae condutoi ligitai al ili. Lau esploro publicigita en la revuo de psicologio de la medio, farita de anglai sciencistoi, la tagoi dum la infana agio, ciuin oni pasigis en plagioi au riveroi, bonfaras alla mensa sano dum la plena agio. Oni constatis che homui, ciui rememoras in tempa in sperto in en tiei blue locoi kiel marbordoi, riveroi kai lagoi pli valorigas stiu in natura in loco in kai ilin revisitas, ciam kiam ili estas plen kreskintoi pli ol dek kvin mil partoprenantoi en dek ok landoi estis interviuitae por tiu studajo, cae respondis pri cium foie ili visitis tiuin spazoin, ciae ili estis, cae cia estis ilia desiro che ilia ige patroi permesu naciadon cae ludadon en tiae locoi. Oni demandis ancao cium foie ili denove visitis verdain cae bluain locoin dum la lasta i quar semainoi antau la interviuo, cae cia estis ilia mensa sano dum la lastai du semainoi. En antauai simila studoi, sciencistoi limigis al esplorado pri visitoi al naturai locoi kiel parcoi, arbaroi, cae boscoi. Tamen, la estro de la nova esploro assertis che familiarezzo cae fido pri bluai spazoi dum la infana agio povas stimuli gioion essenze ligitan alla naturo. Infano construanta sablan castellon en plagio au plongianta en lagon en somera tago estas sceno illustranta felicion. Compreneble, aquae locoi povas esti dangerai. Relative multe homoi suferas dron accidentoin en riveroi, nac basenoi, lagoi, cae maroi, en ciui landoi. Malgra tio, la bonfara contacto con tiei locoi estas recomendinda, se oni tenas securezaen sintenoen. Frua lerno pri nagiado estas la unua punto, cae gi povas havi positivan influoen dum la tuta vivo. Nadjado ja estas unu el la plei efficae corp exerzoi. Alia faculo assertis che travivado en bluai cae verdei spazoi estas certe effica maniero apogi la mensan sanon de estontai generazioi. Por tio, estas recomendinde che urbai administrantoi cae construantoi liveru securan facilan aliron al tiai locoi favore alla corpa cae psica elvolvigio de infanoi. La estontae generatioi certe dankos.